Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 1982. Muhamed Čakir, mladi turski ronilac na dah, zaranja u potrazi za spužvama. On roni na jugozapadnoj obali Turske, kod mjesta zvanog Uluburun. Ime znači Veliki rat. Kada je završio s ronjenjem, izvijestio je kapetana broda da je na dnu vidio nešto što je opisao kao metalne dvopeke sušima. Kapetan broda odmah je znao o čemu je riječ. Njemu su arheolozi s Instituta za pomorsku arheologiju Teksaškog sveučilišta e ndm kojima je pomagao na istraživanju, opisali kako izgleda blok lijevanog bakra. Kapetanu je blokove lijevanog metala opisao George Bass, jedan od predvodnika u podvodnoj arheologiji i osnivač instituta za podvodnu arheologiju. Bass je u kontakt s kapetanom došao kada je istraživao olupinu broda kod rta Galdonja. Bilo je to prvo podvodno istraživanje poduzeto u tom području. Tada je Bass otkrio olupinu broda iz Kanana koji je plovio po Egejskom moru oko 1200. prije Krista. Bas je rad o toj olupini objavio 1967. i odmah se susreo sa sumnjičavim reakcijama. Prvo, podvodna istraživanja još su bila nova i malo je tko vjerovao u njih. Drugo, Bes je naišao na olupinu punu bakrenih i kositrenih ploča, kao i keramike i trgovačkih utega. Veliki broj arheologa sumnjao je da je tako bogata trgovina postojala kada je Bes tvrdio da jest. Pogotovo nisu vjerovali da su ljudi Kanana bili sposobni za takvu plovidbu. George Bass odlučio da kazati da su njegovi kritičari u krivu. Kada je saznao što je Muhamid Čakir vidio na dnu mora kod rta Uluburun, znao je da mu se pružila prigoda za to. Istraživanje olupine kod Uluburuna počelo je 1984. i potrajalo 10 godina. U 22.413 zarona Bas i njegovi arheolozi otkrili su jedan od spektakularnijih nalaza pod morem. U tih 22.000 zarona nije se dogodila ni jedna nesreća. George Bass za savjetnike i nadzornike zarona angažirao bivše pripadnike elitne američke mornaričke jedinice Navy Seals. Olupina broda bila je od do 52 metra ispod površine mora. Neki su predmeti bili i na dubini od 61 metra. Kako bi s tadašnjom opremom bili sigurni, ronioci su zaranjali samo dva puta na dan. Svaki put samo su 20 minuta bili pod morem. Eric H. Klein u knjizi 1177. prije Krista, godina kada je civilizacija kolapsirala, piše. Brod je dug oko 18 metara dobro je sagrađen s daskama i kobilicom načinjenima od libanonskog cedra. U izgradnji trupa koristio se sustav utora i čepa. Prije toga, najranija poznata olupina koja je koristila taj sustav gradnje nađena je kod Kirenije ispred obale Cipra i datirala se tisuću godina kasnije, otprilike u godinu 300. prije Krista. Blokovi ljevanog bakra bili su posebno teški za otkapanje i iznošenje na površinu ali bilo je toga puno više na tom brodu od blokova lijevanog bakra. Sve u svemu ondje su bili proizvodi iz najmanje sedam različitih zemalja, država i carstava. Pored glavnog tovara od 10 tona ciparskog bakra, tone kositra i smole, bilo je tu skoro 10 komada bijelokosti iz Nubije, skoro 200 blokova sirovog stakla iz Mezopotamije, većinom obojanog u tamno plavo, ali bilo je i onih obojanih u svjetlo plavo, ljubičasto, čak i u boju meda ili antara. Oko 140 vrčeva iz Kanana u dvije ili tri veličine, koje su također skladištili smolu. Ostaci grođa, nara i smokava, kao i začini poput korijandra i sumaka, posve nova keramika iz Cipra i Kanana. Među tovarom bili su još mačevi bodeži iz Grčke i Italije, neki su vjerojatno pripadali posadili ili putnicima. U tovoru je bio čak i jedan buzdovan načinjen na Balkanu. Bilo je zlatnog nakita i posuda, 24 kamena sidra, 14 komada voden konjevih kljova, jedne slonove kljove, kao i kip kananske božice koja je trebala zaštititi brod. Kositar i lapis lazuli nađeni na brodu dolazili su iz Afganistana. Ne zna se tko je poslao taj brod na put i kuda je on plovio ali iz svega što je nađeno jasno je da je početkom 13. stoljeća prije Krista po istoku sredozemlja kolala bogata trgovina koja je spajala carstva i moćne gradove. Kako to piše Eric H. Klein, bilo je to prvo uistinu globalno doba. Ono neće još dugo potrajati. I 12. stoljeće prije Krista isprva se činilo kao dobro doba. U arhivima kananskog grada Ugarita, smještenog sjeverno današnje Latakije u Siriji, nađeno je pismo koje je poslao egipatski faraon Merneptah. Pismo je bilo odgovor na pismo kralja Ugarita ili Madua III. ili Amurapija, da se pošalje Kipar kako bi se ispred hrama Balu mogao podići spomenik faraonu. Faraon niječe da je stigao taj zahtjev, ali upozorava na luksuznu robu poslanu iz Egipta Ugarit. Kao i stoljeći prije, kada je onaj brod s gomilom robe potonuo kod obale današnje Turske, svijet istočnog sredozemlja je cvjetao. A onda je nastupila kataklizma. Erik H. Klein piše. Pisani dokazi iz raznih arhiva i kuća Ugarita ukazuju da su međunarodna trgovina i kontakti bili jaki sve do zadnjeg trenutka. U stvari, jedan od znanstvenika koji je objavljivao pisma iz kuće Urtenu zabilježio je skoro prije 20 godina da je bilo malo indicija nevolja, osim spomena neprijateljskih brodova u jednom pismu, te da su trgovački putevi bili otvoreni do zadnjeg trena. Isto je bilo u Emaru, na rijeci Eufrat, daleko na istoku unutrašnjosti Sirije, gdje je zabilježeno da su pisari sve do kraja obavljali svoj posao. Kako bilo, Ugarit je uništen, izgleda vrlo nasilno, tijekom vladavine kralja Amurapija, najvjerojatnije između 1190. i 1865. prije Krista. Nije ponovno bio naseljen sve do perzijskog razdoblja, nekih 650 godina poslije. Oni koji su ga iskopavali izvještavaju o dokazima uništenja i vatre posuda po gradu, uključujući i urušene zidove, spaljenu žbuku i brda pepela, s razinom uništenja koja je na nekim mjestima dosezala i dva metra u visinu. Margaret Jon, najrecentnija direktorica iskopavanja, kaže da su stropovi i terase u stambenim četvrtima srušeni i da su drugdje zidovi svedeni na bezoblične gomile ruševina. Ona vjeruje da je uništenje uzrokovao napad neprijatelja, a ne potres, kako je prije sugerirao Šafer, i da je bilo nasilne borbe u gradu, uključujući i ulične borbe. Uništenje Ugarita Eric Cage Klein opisuje u četvrtom poglavlju svoje knjige od 1177. godini prije Krista. Ugarit je bio samo početak, slijedio opis uništenja Južne Sirije i Kanana, koji je razoren kada je Ugarit u 12. stoljeću prije Krista. Klein opisuje uništenje Megida, biblijskog Armagedona i Lahiša. Onda prelazi na opis uništenja u Mezopotamiji i Anadoliji. Eric H. Klein ovako opisuje uništenje jednog grada u Anadoliji. Jedno mjesto na zapadu koje je uništila vatra početkom 12. stoljeća je Troja, posebno Troja 7a, smještena na zapadnoj obali Anadolije. Iako je Karl Blegen, arheolog sa sveučilišta u Cincinnatiju, datirao to uništenje u oko 1250. prije Krista, Penelope Mountjoy datirala ga je od 1190. do 1180. godine. Stanovnici tog grada jednostavno su uzeli ostatke troje 6H, koje je vjerojatno razorio potres, možda već i oko 1300. i obnovili grad. Velike kuće sagrađene tijekom troje šest sada su imale zidove koji su ih dijelili i nekoliko obitelji sada živjelo tamo gdje je prije živjela samo jedna. Blegin je u tome vidio dokaz grada pod opsadom. Mountjoy tvrdi da su se stanovnici nastojali tako oporaviti od potresa s nastambama podignutim unutar ruševina. Kako bilo, grad je na kraju stavljen pod opsadu, što pokazuju dokazi koje su pronašli kako Blegen, tako i sljedeći kopač troje, Manfred Korfman sa sveučilišta u Tibingenu. Oba istraživača pronašla su tijela na ulicama Troje 7a i glave strelica zabijene u zidove. Obojica su uvjereni da je ta troja uništena u ratu. Korfman je rekao, Postoje kosturi koje smo našli, na primjer djevojke, mislim stare 16 godina. Stopala su je bila opaljena vatrom. Bio je to grad pod opsadom, grad koji se branio. Izgubili su rat i očito bili poraženi. U opisima uništenja početkom 12. stoljeća Elik H. Klein dolazi do grčkog kopna – počinje s Pilosom prema Homeru, gradu mudrog kralja Nestora, jednog od vođa Ahejaca u Trojanskom ratu. Pilos je bio jedno od središta Mikenske civilizacije. Pilos je također iskopavao Karl Blegen. Eric H. Klein donosi ove Blagenove riječi. Mora da je došlo do požara velike siline, jer su se unutarnji zidovi na mnogim mjestima slijepili u bezobličnu masu. Kamen se pretvorio u vapno i položen je na zacrnjene karbonizirane ruševine i pepeo koji su prekrivali pod. Vjerojatno su to bili ostaci grubih cigli koje su nekada bile materijala za nadgradnju. Ukratko, Pilos je bio uništen u kataklizmičkoj vatri oko 1180. prije Krista, ali nije jasno što je uzrokovalo vatru. Kao i s drugim mjestima razorenima tog vremena, nismo sigurni jesu li to učinili ljudi ili je to bio prirodni čin. Eric Cage Klein nabraja mjesta na grčkom kopnu koja su uništena oko te 1180. prije Krista. Nakon Pilosa dolazi Mikena, Tirint, a onda i druga središta onoga što nazivamo Mikenskom civilizacijom. Početkom 12. stoljeća gotovo cijelo područje istočnog sredozemlja zahvatila je neka kataklizma – ne zna se što je dovelo do te kataklizme. Objašnjenja ne manjka, prirodna katastrofa, nalet ratobornih naroda, kolaps društva koje je doveo do opće nesigurnosti rata. Kako bilo, u tom je vremenu nestala mikenska civilizacija i u Grčkoj je nastupilo takozvano mračno doba koje je trajalo nekoliko stoljeća. Prvo pismo na tlu Europe nastalo je na Kreti u Minojskoj civilizaciji koja se počela razvijati oko 2600. prije Krista. To je bilo takozvano linear A pismo. Minojsku civilizaciju u 15. stoljeću uništili su došljaci s kopna, vjerojatno Mikenjani koji su i okupirali Kretu. Nakon dolaska Mikenjana počelo se razvijati linear B pismo, kojim se bilježilo mikensko narječje grčkog jezika. Nakon kataklizme iz 12. stoljeća oba ta pisma pala su u zaborav. Sve do 20. stoljeća linear B bit će nečitljiv, linear A ni danas ne možemo pročitati. Put do odgonetanja tajne tog prvog europskog pisma počeo je s arheologom Arturom Evansom, govori profesorica doktorica Helena Tomas, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i autorica knjige Počeci pismenosti u Europi. On je u Ateni saznao da to kamenje potiče s Krete, zaputio se u Kret na Kretom obilazio je lokalitete i našao je najprije otkupio jedan fragment žrtvenog stola gdje je vidio urezane znakove. Zašto bi tu bila obična reckica? Očito se radi o nekom ritualnom predmetu, očito s namjerom da se njime žrtvuje nešto bogovima i poznavajući dobro grčku i rimsku arheologiju pretpostavlja da je možda to neki posvetni natpis. Počeo je kopat knos s namjerom da dokaže da su prapovjesni stanovnici Grčke imali pisma, morali se, ako su trgovali sa svim tim okolnim narodima, kao što sam rekla, bilo je logično za pretpostaviti da su oni imali pismo. Otkrio je nevjerojatnom srećom već tjedan dana nakon početka kopanja arhiv glinenih pločica sa urezima natpisa. On je već tad znao da Hititi sumerani, znači narodi Mezopotamije drevne, za koje znamo da su imali pisma, su imali natpise na glinenim pločicama. Znači, ako je našao glinenu pločicu sa urezanim znakovima, logično je bilo pretpostaviti da se radi o pismu. Arthur Evans je bio velik čovjek, otkopao je tu o svom trošku tu palaču, rekonstruirao je o svom trošku, ali imao jednu manu, bio je veoma tašt. Našao je znakove pisma, već u tjedan dana, ali ih je onda ljubomorno skrivao zato što je htio biti i osoba koja će to pismo dešifrirati. On je do svoje smrti skrivao te natpise, samo je mali broj objavio i tek po njegovoj, nakon njegove smrti 1941. natpisi su objavljeni i Michael Ventris koji je slučajno čuo Evansovo jedno predavanje kao srednjoškolac i zaljubio se u tu temu, baš kao što sam i ja se zaljubila kad sam prvi put čula za ta pisma odlučio, ok, ja ću to dešifrirati i uspio je. On je imao neke prednosti za razliku od Evansa, prije svega volio je timski rad. Artur Evans počeo je kopati na brdu Kefala na Kreti 23. ožujka 1900. Kako sam nije imao previše iskustva u arheološkim iskapanjima, bio je dovoljno pametan da na iskapanje pozove arheologa Davida Georgia Hogarta. Ovaj pak za voditelja radova pozvao arheologa Duncana a Hogart je Evansu savjetovao da ne ponovi greške koje je napravio Heinrich Schliemann u iskopavanju Troje i Mikene i uvjerio ga je da je potrebno angažirati i arhitekta. Tako se ekipi pridružio David Theodore Fife. 23. ožujka Evans, Hogarth i Fife na magarcima su krenuli prema brdu Kefala. U dnevniku tog je dana Evans napisao da je počeo kopanje s 31 radnikom. Plaća im je bila 8 pijastara na dan. Tjedan dana kasnije Evans je imao svoje prve velike nalaze. Prvi je bio jedna vaza, drugi puno važniji. Joseph Alexander McGillivray u knjizi Minotaur piše. Drugi važni nalaz, zapisao Evans, bio je neka vrsta zapečene glinene pločice u obliku kamenog ili brončanog vjeta razbijene na jednom kraju, na koje je bio natpis i nešto što se čini kao da su brojevi. Odmah sam se sjetio glinene pločice nepoznate starosti koju sam kopirao u Kandiji, koja je nađena u su također razbijena. Na njima postoji nešto nalik na kurzivno pismo. Sada je čak i Mackenzie bio uzbuđen i zapisao je da je ta pločica ništa manje nego mikenski natpis urezan brusom za oštrenje noža na terakoti. Prvi put Evans i McKenzie bili su ravnopravni sa svojim nepismenim predradnicima i radnicima. Nitko nije mogao pročitati taj natpis. Arthur Evans 1884. postao ravnatelj muzeja Šmolijen u Oksfordu. Prikupljajući predmete za muzej, susreo se s pečetom na kojemu su bili ugravirani znakovi. Gravel Chester, koji mu je ponudio pečat, tvrdio je da on potječe iz parte brončanog doba. Evans je u istraživanju saznao da u njemačkim muzejima također postoje slični pečati, ali da oni dolaze skrete. Evans se zapitao jesu li ti znakovi zapravo pismo. 16 godina nakon što je postao ravnatelj Šmoulijana, Evans je znao da je civilizacija na Kreti bila pismena. Artur Evans na Kreti je otkrio novu civilizaciju koju je nazvao Minojska. To je jedno od najvećih otkrića u povijesti arheologije, ali Evans neće biti taj koji će otkriti što piše na pločicama koje je otkrio na Kreti. To će uspjeti arhitektu po imenu Michael Ventris. On nije bio toliko sebičan, on je radio intenzivno na dešifriranju i pisao je bilješke. Znao je da još na svijetu postoji dvadesetak lingvista filologa koji također pokušavaju dešifrirati linarbe i sve što bi otkrio pisao je tim bilješkama i slao je diljem svijeta. K tome je bio nadaren za učenje jezika, naučio je sam i grčki i latinski i cijeli niz suvremenih jezika, a imao je fotografsko pamćenje. Arthur Evans je sveukupno otkopao 4000 pločica i kako je Ventris imao fotografsko pamćenje, ih je lako mogao vrtiti pred očima, kombinirati vrijednosti, pokušavajući dešifrirati. Jedna mala anegdota. Zadnja njegova ta biljaška od Work Notes, ih je on zvao broj 20, počinje rečenicom I think I have deciphered linear B. It is a Greek language. It is a Greek script. Dok sam ja studirala u Oxfordu, taman se rušila stala arheološka biblioteka i gradila se nova. Trebali su studente za lijepo plaćen posao da prenosimo knjige za stare u novu biblioteku. Kao arheolog meni su dodijelili posao da prođem kroz kutije preminulih profesora arheologije u Oxfordu, kroz njihovu dokumentaciju da odredim što je vrijedno za sadržavanje, a što treba baciti. će kroz kutije slavnog filologa Leonarda Palmera, koji je napisao grčku i latinsku gramatiku. Ja sam studirala grčki, pa sam iz njegove gramatike i učila grčki. Jedan dan, i to nikad neću zaboraviti, to je bio moj najbolji arheološki dan. Nikad do sad nisam našla ni zlato, niti linar A pločice, ali kopajući po njegovim predmetima, kutijama, po papirima, se jedan dan izvukla smotuljak natpisa i prepoznala sam odmah rukopis Michaela Ventrisa, on je imao divan rukopis, on je po struci bio arhitekt, lijepo je crtao, lijepo je pisao. I čim sam tom uzela i pročitala prvu rečenicu, I think I have deciphered linear B. Ja se sjećam da su mi samo noge klecnule, sam shvatila da u rukama držim taj dokaz da je linear B dešifriran, da je to grčko pismo. I taj moj doživlja sam opisala u epilogu svoje knjige Početci pismenosti i to sam nazvala Moj susret s Michaelom Ventrisom. Ona sam otrčala ravnatelju biblioteke i rekla sam, vi ne znate koje vi blago tu imati. Postoje samo na svijetu 20 kopija ove izjave. Vi to imate jednu prašnjove kutiji. Onda su mi rekla, that's why we have you. That's why we have employed you. Dobila sam lijep bonus i nagradila se ručkom, ali to je bio, baš se rasplakala sam se sad kad se tog sjetim, Toliko mi je to bio potresan događaj. Palača u Knosu su počela rasti u golemu i raskošnu građevinu oko 1950. godine prije Krista. U to vrijeme razvijaju se i palače na jugu Krete, u Fajstu i na istoku, u Maliji. To se vrijeme naziva Srednje Minojsko 1. Nastanak tih palača nije rezultat uvezenog znanja. U to su vrijeme u Egiptu postojale raskušne velike građevine, ali ono što je nađeno u Knososu posve drugačije od građevina u Egiptu. Palača u Knososu preživjela je svašta, nekoliko je puta oštećena i vatrom i potresima i to je mijenjalo njezin izgled ali neke su crte uvijek bile tu. Davida Bulafija u knjizi Veliko more, ljudska povijest sredozemlja piše. Takozvana odaja s posudama, ukopana u tlo stare palače, sadržavala je impresivnu kolekciju pehara i artefakata iz oko 1900. prije Krista, korištenih vjerojatno u vjerskim obredima. Nešto je keramike došlo iz Kretskog gorja, ali bilo je i egzotičnih predmeta poput komada slonovače, fajanse i nojevog jaja. To je otkrilo kontakte s Egiptom i Sirijom. Predvidljivo bilo je i obsidijana s Melosa. Tako je jasno da su u razdoblju stare palače minojci bili povezani na sjeveru s Kikladima i na jugu istoku s Levantom i Nilom. Poseban tip utega za tkalački stan nađen u staroj palači sugerira da je Knosos bio središte proizvodnje posebnog tipa tkanine koja se izvozila u susjedne zemlje. Ti su se utezi pojavili izvan Krete tek oko 1750. prije Krista. Golemi vrčevi, pitkoji, korišteni su za skladištenje ulja, žita i drugih proizvoda, bilo za upotrebu u palači, bilo za trgovinu. Krećani su usavršili keramiku debelu poput ljuske jajeta i izvozili u Egipat i Siriju. Neki su predmeti proizvedeni u radionicama palače, ali oko nje bili su pravi gradovi jer to je bila civilizacija u punom smislu riječi. Knosos je imao satelitske gradove Kacambi i Amniosa, koji su funkcionirali kao njegove luke. Ovdje je građena Minojska flota i tu je pristajala. Davida Bulafija piše da je to razdoblje starih palača završilo u 18. stoljeću prije Krista, ono je okončano nizom potresa. Kompleksi su teško oštećeni u požarima koji su onda nastupili. U svetištu na planini Jouktas svećenik, svećenica i mladić okupili su se kako bi udovoljili bogove koji su tresli zemlju. Mladić je žrtvovan, ali onda se urušio krov svetišta i u ruševinama su pokopani i oni koji su ga žrtvovali. Nakon razdoblja starih palača, nakon rekonstrukcije i obnove, nastupilo je na kreti razdoblje novih palača, koje je trajalo od oko 1700. do oko 1450. prije Krista. U tom razdoblju raskoš i bogatstvo palača dosegnuli su su vrhunac. Ali oko 1450. prije Krista došao je kraj minojskoj civilizaciji. Oko 1450. Mikenjani iz grčkog kopna, njihova civilizacija se razvila prvenstveno na Peloponezu, Atici u Beoti. Oni su osvojili Kretu jer Kreta imala strateški položaj usred Mediterana i upravo zahvaljujući tome imala tako jake trgovačke odnose – Mikenjani su je poželjeli staviti pod svoju vlast i tome su uspjeli oko 1450. Došavši na Kretu su vidjeli da Krećani Minojci imaju nešto što im jako pomaže u vođenju svakodnevne administracije, dakle pismom, i došli su do ideje da i oni to pismo modificiraju za svoj jezik, grčki. Mislim da je proces bio veoma jednostavan. Očito je mikenski vladar shvativši o čemu se radi, zaposlio niz svojih podanika i rekao, ok, dajte vi to lijepo prilagodite nama. E sad jezik je bio drugačiji. Znači oni minojci nisu mogli razumjeti i ja u svojoj knjizi iznosim tezu, to je teza iz moje disertacije, da je vjerojatno stvaranje Linara B produkt suradnje minojskih i mikenskih pisara, su oni vjerojatno sjeli skupa, kao što mi sad sjedimo jedan preko puta drugog, da su minojci njima čitali to pismo i rekli su, evo, ovaj znak mi čitamo kao, evo, vaše ima je Dario, da, i da su Grci mogli reći, e pa može i mi u Grčkom imamo slog da, mi ćemo taj znak preuzeti. Ok, idemo dalje. Ri, može, paše nam imamo. I kad su preuzeli sve znakove kojim paše grčkom jeziku, su iscrpili linar A. Linar A i linar B se podudaraju u 80% znakova. Međutim, onda su možda došli do trenutka kad su htjeli zapisati nešto drugo, a minojci su rekli, a mi za recimo he, Minojci su rekli, a e, mi za taj slog nemamo znak. Znači, mi Kenjani su za to morali izumiti znak. I tu spada tih 20% znakova koji su različiti u dva pisma. Zahvaljujući 80% sličnosti, ja mogu čitati linar A primjenjujući fonetske vrijednosti dešifriranog linar B. Ja mogu izgovarati linar A, ali kad ga ja pročitam, ja opet ne znam što linar A znači, zato što ne znam jezik. Znači u tome problem. Dešifrirana je jedna riječ sa sigurnošću, riječ kura, što znači ukupno zbroj, zato što su i jedno i drugo pismo bili korištene prvenstveno za administrativne natpise, koliko je robe došlo u palaču kao porez, kao trgovački uvoz, koliko je robe izvezeno kao nadnica ili kao plaća radnicima i sl. Linar B na takvim pločicama ima imena, broj i onda na dnu ima na grčkom toso ukupno toliko i zbroj, brojevi su u linaru A i linaru B identični. I taj zbroj funkcionira savršeno. I onda imamo linar A pločicu koja ima sličan koncept, gdje imamo riječi, ne znam što znači, možda su imena broj i onda dole na dnu imam riječ koju mogu pročitati kao kuro i broj, zbroj štima. Znači, logičan zaključak je da kuro na jeziku linara A mi ga provizorno zovemo minojski, znači ukupno total. U rujnu 1949. Michael Ventris zaposlio se u Ministarstvo obrazovanja Velike Britanije. Tada je Ventrisu bilo 27 godina. Počeo je studirati arhitekturu, ali studije prekinuo zbog rata u kojem je služio u Kraljevskom ratnom zrakoplovstvu. Kada je završio rat, Ventris se vratio na studij, završio ga i zaposlio se u ministarstvu koje je pod laborističkom vladom izabranom 1945. htjelo ne samo obnoviti škole uništene ili oštećene u ratu, već i podići nove koje će biti sa sastavni dio novog modernog obrazovnog sustava. Ventris je marljivo radio ministarstvo obrazovanja, ali njega je zapravo oduševljavalo nešto sasvim drugo. To je oduševljenje potaknuo posjet jednoj izložbi otvorenoj u Londonu 1936. Margalit Fox u knjizi Zagonetka labirinta piše tablice iz Knososa, koje su bile tako dugo pod zemljom, sada su bile pod staklom na izložbi u Londonu u Burlington Houseu, domu Kraljevske akademije umjetnosti. Kustost izložbe bio je Sir Arthur Evans. Održavala se u počast 15 godina Britanske škole u Ateni, arheološkog instituta čiji je Evans bio osnivač. Tog jesenskog dana sam Evans, tada 85 godina stara siva eminencija arheologije staroga svijeta, prolazio je galerijom. Tamo se našao oči u oči sa skupinom dičaka na školskom izletu. Bili su to 16-godišnjaci i 17-godišnjaci, kojima se pridružio jedan mlađi dječak kako bi vidio drevne izloške. Evans je volio djecu i sam je odlučio dječacima biti vodič izložbe. Brzo su se našli ispred staklene vitrine u kojoj su bile neke pločice koje on otkrio u Knososu. Iz skupine đaka čuo se stidljivi sopran – Gospodine, jeste li rekli da te pločice još nisu dešifrirane? Zapitao je najmlađi dječak u grupi. Ime tog dječaka je Michael Ventris. Ventris je bio čovjek brojnih talenata. Jedan od njih bio je onaj za jezike. Kada ga je lingvist John Chadwick pitao kako je naučio švedski, Ventris mu je odgovorio da je taj jezik savladao za nekoliko tjedana kada se pripremao za jedan arhitektonski projekt u Švedskoj. Do devete godine on je naučio poljski, majčin otac bio je Poljak, francuski, njemački te lokalni dijalekt njemačkog koji se govorio u štatu, gdje je pohađao školu. S osam je godina pročitao je knjigu o dešifriranju hieroglifa koju je napisao njemački egiptolog Adolf Erman. Kada mu je bilo 19, poslao je američkom časopisu za arheologiju, jednom od najuglednijih arheoloških znanstvenih časopisa, članak o minojskoj civilizaciji i vezi linara B i etrušćanskog jezika. Časopis je objavio članak. Ventris im nije rekao koliko godina ima. Znači, mi smo za egipatsko pismo imali tu sreću da Napoleon je našao i odnio natpis kamen iz rozete koja čak ima tri identična teksta od kojih jedan dio teksta na grčkom alfabetu. Onda imamo egipatski hieroglife, imamo demotski i to je onda puno lakši put. Mi za Lina Arbe nismo imali ništa slično. Međutim, Michael Ventris, koji je po struci, kao što sam rekla, bio arhitekt, se sjetio jednog dobrog trika, a to je da se recimo bilo koje civilizaciji i kad dođe do osvajanja često zadržavaju toponimi. On je rekao, ok, ja idem probati tražiti toponime. Znači, ako smo znali da je postojao knos iz mitologije, znali smo iz rimskih natpisa, na knosu je čak Evans našao novčiće na kojem je pisao knosus, on je rekao idem tražiti toponime, vjerojatno su zadržani. Pa je pretpostavio, ok, ako ova riječ koja se toliko često ponavlja, a Knos je najveći i najvažniji grad, ako to piše se na konoson ali na rube, ako je to knos, pa ako ovaj prvi znak ima vrijednost ko, idem tražiti gdje još u pismo imam tu znak, taj ko, pa ću porobat prepoznati druge toponime. To je bio njegov put. On je prvo prepoznao toponime, ustanovio je fonetske vrijednosti tih toponima i to su sve bili mahom lokaliteti koji su i arheološki potvrđeni. I onda je primjenjivao vrijednosti tih prepoznatih fonetskih znakova na druge riječi i ključan natpis, bilja ključan. On je dao redovito intervjue o svom napretku, kao što rekao, on nije bio ni filolog, nije bio niti arheolog, bio je arhitekt. Ali njegove intervjue je čuo jedan filolog zbilja genijalan i sa sveučilišta u Cambridgeu, zove se John Chadwick i on je bio prvi koji je pomislio ima nešto o tome što već čovjek radi. Svi drugi su govorili, on pojma nema, on je sam arhitekt, laik, i on je shvatio da Michael Ventris ima dobru ideju, ali da mu fali potkovanost u grčkoj dijalektima i historijskoj gramatici. Kamen koji su u rozeti 1799. pronašli francuski vojnici dio je stele koja je podignuta u čast krunjenja faraona Ptolomeja V koji je vladao od 204. do 180. godine prije Krista. Na toj je steli bila zapisana uredba o uspostavljanju božanskog kulta novog vladara. Sačuvani tekst počinje popisom faraonovih plemenitih dijela i postignuća, među njima je i njegov dar hramu, onda slijedi zapis o poreznom rasterećenju i obnovi mira u Egiptu nakon pobune koja je izbila u vrijeme vladanja njegovog prethodnika Ptolomeja IV. Na temelju te stele, na kojoj je isti tekst bio uklesan na tri pisma, hieroglifskom, demotskom i starogačkom, Jean-François Champollion uspio je odgonetnuti hieroglife. Tekstovi napisani pismom Linar B još su manje uzbudljivi. Helena Thomas u knjizi Počeci pismenosti u Europi piše. Bliski i Srednji istok iznjedrili su arhive natpisa mnogo bogatije od svega što nam je dala Mikenska Grčka. Među tim natpisima nađeni su i administrativni tekstovi, ali i literarni i religijski. Tu su zakoni i diplomatska korespondencija. Linear B je pak bio ograničen na administrativne zapise. Još jedna razlika važna. Bliskoistočne i srednjoistočne glinene pločice pečene su namjerno. Pločice na Linaru B ispekle su se slučajno pri požarima koji su uništili Mikenske palače. Izvorno su se sušile na suncu i čuvale oko godinu dana, zatim su se pomoću vode preoblikovale u nove pločice. Drugim riječima one su se reciklirale, čime bi onaj početni tekst bio izgubljen. Da su se pločice čuvale oko godinu dana, znamo prema nekim vremenskim odrednicama zapisanima na njima, na primjer Refetos ove godine ili Perusi prošle godine. Godine 1953. Michael Wentris i John Chadwick objavili su rad pod naslovom Dokaz grčkog dijalekta u Mikenskim arhivima. Jedna od najvećih tajnih stvarog svijeta bila je odgonetnuta. Michael Ventris neće dugo uživati u slavi. Poginuće 6. rujna 1956. u prometnoj nesreći. John Chadwick poživio je 78 godina. Umro je 1998. Grčki se jako promijenio od vremena prapovijesti do danas, kao što recimo mi kad čitamo danas Šekspira, je, vidimo da je to engleski, ali različiti, lako hoćemo čitati bašćansku ploču. Možemo nasluti da je to jezik koji bi trebao biti naš, ali sve nam je nešto malo čudno. Znači, Čedik je prvi shvatio da Ventris na dobrom putu, ali da mu nedostaje to znanje historijske gramatike. On mu je ponudio pomoć, mi imamo sačuvana i ta pisma koja sam ja također vidjela originalu, i tu su u knjizi reproducirana, gdje Chadwick piše Ventrisu, mogu li vam pomoći Sir Ventris? On odgovara da naravno, može. I Jedan natpis je bio presudan. Otkrio ga sad pak američki arheolog, zove se Carl Blegen. On je jedno vrijeme pomagao Šlimanu kopati u Troji. On je otkrio, otkopavao još jednu palaču, sad Mikensku, na lokalitetu Pilos u grčkoj pokrajini Mesenije na Peloponezu Prema Homerovim navodima, njome je vladao najmudriji i najstariji mikenski kralj Nestor. Znači, Nestor je u našem egemskom svijetu najmudriji kralj, zato što je dugo vladao. Bio je veoma moćan, on je dao i najveći broj brodova za trojanski rat. On je znao za Ventrisove Čedikove pokušaje. On je otkrio najveći arhiv Linar B pločica na Peloponezu, čak njih tisuću u jednoj prostoriji i vidio je, znao je što Ventris radi, koje su neke predložene vrijednosti na jednoj pločici je vidio urezan ideogram za tronožac. Linar B kombinirao nekad i ideograme, brže je bilo nacrtati tronožac nego pisati riječ tiripo, što je grčki oblik riječi, grčke riječi tripu, što znači tronožac. On je vidio nacrtan tronožac i uz njega na nekoliko mjesta riječ koja je, zahvaljujući Ventrisovim vrijednostima, mogao pročitati kao tiripo. On je precrtao tu pločicu i poslao je Ventrisu i navodno je to bio jedini put da je Ventris direktno nazvao Čedvika, inače telefonski su oni razmjenjivali barem deset pisama dnevno. To je prvi put da je on njega nazvao i rekao John, we're gonna make it. I to je bio udarni dokaz. Oni su na temelju te pločice napisali knjigu Documents in Mycenaean Greek, objavili je, nakon toga više nikad nitko nije posumnjao u to da je Linarbe grčko pismo. Navodno da je to poremetilo cijeli koncept dotadašnjih naših spoznaja, jer mi smo do tog trenutka, do 1952. mislili da su prvi Grci na području Grčke došli mnogo kasnije i sad odjednom saznajemo da su došli već oko 2000. godine prije Krista. Mislili smo da je prvo pismo grčki alfabet, odjednom se pokaže da je prvo pismo nešto što su ova dvojica nazvali nerbe Reale enciklopediji, koja je bila vodeća enciklopedije do tad, morala mijenjati cijeli koncept. Znači, o Grcima, o prvim pismenostima, o vjerodostojnosti onog što je govorio Homer. Jedan od najranijih nalaza mačeva u području Egejskog mora datira se u sredinu trećeg tisućeća prije Krista. Taj mač nađen na Naksosu, otoku na jugu Egejskog mora. Mač je tek malo duži od bodeža prvi pravi nađeni mač u Egeju je onaj koji se naziva Sanders tip A. Naziv je dobio prema arheologinji Nancy Sanders, koja je napravila klasifikaciju egejskih mačeva od tipa A do tipa H. Taj mač dug metar i ima tanku oštricu. Ti su mačevi nađeni i na otocima od Egine do Krete, te na kopnu od Tebe do Mikene i datiraju se u srednje helatsko dva razdoblje, od oko 2100. do oko 1550. prije Krista. Mačeve tipa B našao je Heinrich Schliemann koji je kopao u Mikeni. U jednom je grobu našao pokopanih pet tijela i 45 mačeva u drugom tri tijela s 90 mačeva. Pokopane osobe nisu posjedovale sve te mačeve. Vjerojatno je riječ o žrtvenom prinosu ili o trofeju. Tip B bio je početak evolucije mača koji su u rukama nosili jedni od najopasnijih ratnika brončanog doba. Mikenjani. Mikenski ratnik štitio se osobnim oklopom i štitom u obliku brojke 8. Štit bi pokrivao ratnika od stopala do vrata. Obično je bio izrađen od kože koja bi se navukla na okvir od pruća učvršćen drvenim daskama. Na glavi taj je ratnik nosio kacigu koju opisuje Homer u desetom pjevanju Ilijade. U tom pjevanju Homer opisuje kako se Diomed i Odisej spremaju u špijunsku misiju. tako rekavši strašno navuku oružje nase, a Diomedu da Trasimed, ustrajni ratnik, štit i dvosjekli mač, Diomedov kod lađa osta. Na glavu metne mu šljem od bikove načinjen kože, na kom branika nema ni kite i koji se zove bojna kapa, a glavu mladićima snažnima brani. Tada Merion luk odise u divnome dade, dade mu i mač i tulac, a na glavu kacigu kožnu, Mnogo je remenja nju iznutra vezalo čvrsto. A izvana ovuda onuda mnogo je bilo bijelih zubi vepra bilozubog, Dobro valjano držahu zubi se na njoj, a pustio je bješe po srijedi. Najraniji nalazi kaciga mikenskog junaka potvrđuju da je Homerov opis točan. Mikenski ratnik imao je kacigu od veprovih zubiju ili kljova. Tek kasnije mikenski ratnik dobiva kacigu od bronce. Kaciga s veprovim kljovama pokazivala je s kim se ima posla. Danas ubiti vepra nije teško. Lovac puca iz puške, vepar je daleko. Mikenski ratnik svoje kljove mogao dobiti samo ako vepra ubije strijelom iz luka ili kopljem. To je značilo da je vepar dovoljno blizu, ako mu ratnik ne da smrtonosni udarac, da može ratnika tako izranjavati – da to znači sigurnu smrt. Ti mikenski ratnici osvojili su Kretu sredinom 15. stoljeća. Je malo zvuči mačo, ali Homer u biti opisuje mikensku civilizaciju. Trojanski rat kronološki spada u sam kraj Mikenske civilizacije. Ona je propala oko 1200. godine prije Krista. Točan razlog mi ne znamo. Možda je također propasti bio povod ili uzrok napad nekog drugog osvačkog naroda. Mikenska civilizacija, Mikenjani jesu bili ratnici, evo krenuli su Trojanski rat. Da su Mikenjani osvojili minoske civilizaciju, znamo po nekoliko čimbenika. Oni su srušili sve minoske palače, osim Knosa, iz kojeg su vladali Kretom. Znači, Knos postaje njihova metropola preko minujskih fresaka, preko ljiljana, recimo delfina, je svoje štitove i mikanske obliku osmice, to je prvi dokaz. Drugi je taj što nalazimo natpise na grčkom jeziku, na linaru B, a treći je što odjednom imamo ratničke grobove oko u knosu, gdje grobni prilozi više nisu nakit, lijepe vaze, nego imamo mačeve, imamo kacige od vepravih kljova, kao što ste spomenuli, a upravo te kacige doslovno spominje Homer. Znači da, da se vratim na vaše pitanje, Homer opisuje mikensku civilizaciju. On nekad i radi greške, pa recimo kad opisuje Patroklov pogreb, on opisuje da je Patroklo Ahilev najdraži drugi prijatelj bio spaljen na lomači. Mikenjani nisu imali običaj spaljivanja. Taj običaj u Grčka se javlja nakon mikenske civilizacije u razdoblju koje mi zovemo Grčko mračno doba, zatim opet se gubi. Znači Homer se u nekim segmentima malo gubi, ali to je logično zato što epovi su do njega došli usmenim putem kroz brojne generacije, zapisani su tek u helenističko doba. U jednom trenutku čak Homer spominje i željezo mi nisu rabili željezo. Neki rudnici su imali bakar i željezo, ali još nisu bili razvili tehnologiju eksploatacije željeza. Ali suma sumarom, civilizacija koja opisuje Homer je mikenska civilizacija. Kraljevi koje spominje Homer su bili mikenski kraljevi. Agamemnon je bio kralj Mikene, Minos je bio kralj Knosa, mi ne možemo dokazati da su oni bili stvarni povijesni likovi, ali budući da su pod zidinama i Mikene nađeni grobovi pune zlatom, to je ono što je Šliman volio. On je volio pronalaziti zlato. Opljačkao je takozvano prijamovo blago, pogrešno ga je datirao i kad je krenuo u Mikenu nakon što su ga Turci protjerali jer je opljačkao blago, odnio, on je čitao Homera koji je Mikena opisao kao zlatom bogata Mikena i to je bilo jako ovoga primamljivo. Godine 1926. Artur Evans dok je radio na otkopavanju palače u Knososu doživio je potres. On je bio tako jak da je Evans počeo razmišljati da je takav potres okončao minojsku civilizaciju. On je na nju gledao kao na civilizaciju koja je sama nestala, razvijala se, počela propadati i na kraju je dokrećio prirodni fenomen, potres. 13 godina nakon što je Evans doživio taj potres, grčki arheolog Spiridon Marinatos izložio hipotezu da je minojsku civilizaciju dokrećila prirodna katastrofa. Potresu je prethodila erupcija vulkana koji se otvorio na Teri, današnjem Santoriniju. Ta se erupcija smatra jednom od najvećih u zadnjih 10.000 godina. Procjenjuje se da je u njoj u zrak izbačeno oko 15 milijardi tona materijala. Nakon erupcije vulkana uslijedio je potres a onda i golemi tsunami. Problem s tom hipotezom je da se ona ne poklapa s onim što se događalo na Kreti. Erupcija na Teri dogodila se u kasnom minojskom razdoblju 1a, kolaps palača dogodio se u kasnom minojskom 1b razdoblju. Erupcija, potresi i tsunami potresli su Kretu, ali ju nisu dokrajčili. Arheolog Jan Dreisen smatra da su za propast minojske civilizacije bili potrebni ljudi, da su tragovi uništenja selektivni. Zapaljena su središta moći i bogatstva. To mogu napraviti samo ljudi. Volo je moguće da su Mikenjani bili ti koji su napali Kretu. Ako nisu oni sami doprinijeli padu minojske civilizacije, oni su sigurno sljedeći zagospodarili tim otokom. Nekoliko stoljeća nakon pada minojske civilizacije, Došao je red na Mikensku. Guy Middleton u knjizi Razumijevanje kolapsa, drevna povijest i moderni mitovi piše. Najvidljiviji dokaz uništenja je niz razaranja glavnih središta i palača koji se dogodio unutar možda nekoliko desetljeća, oko 1200. godine prije Krista, krajem kasnog helatskog razdoblja 3b, nakon čega palače više nisu obnovljene. Čini se da su napuštena i mnoga manja mjesta, posebno na jugozapadu Peloponeza u kraljevstvu Pilos. Nagovješta je promjena danje kartama mjesta i groblja koje je 1994. izradio Mervin popem koje pokazuju dramatično smanjenje naseljenih mjesta u razdoblju nakon uništenja od oko 1200. prije Krista. S takvim kartama važno je imati na umu da razmještaj mjesta nužno ne znači da su sva ona bila u upotrebi u isto vrijeme, valja se prisjetiti da točke na toj karti mogu označavati groblja koja nemaju poznata naselja. Nije svatko vidljiv u arheološkim nalazima. Ipak jasno je da su se dogodile velike promjene. Ove promjene obično se uzimaju kao indikator kraja postojanja mikenskih država i nema dokaza da se nakon toga nastavila graditi monumentalna arhitektura i da se nastavilo koristiti linearno B pismo. Što god dokrajčilo nekad moćnu i pismenu mikensku civilizaciju, jasno je da je u kratkom razmaku vatra poharala sva središta te civilizacije. Nakon tog kolapsa nastalo je ono što se naziva mračnim dobom. U tom mračnom dobu nestalo je pismo razvijeno na Kreti. Govori profesorica doktorica Helena Tomas, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i autorica knjige Počeci pismenosti u Europi. Da, sad ću reći zašto ga zovemo mračnim dobom. Zato što oko 1200. godine kad propada mikajska civilizacija, gube se te definicije civilizacije. Ruše se palače, tko god je dokraći mikinsku civilizaciju, a ne znamo tko je, očito je to učinio nekim nasilnim putem. Zamire mikenska trgovina, jer ako je Mikena propala, zamiru sve njeni trgovački kontakti, neste pismenost. Mračno doba je tvorevina aluzijom na, na srednji vijek koje neke nazivaju mračnim dobom. Nema pisma. I mi zapravo o tom razdoblju koje traje od oko 1200. do arhajske grčke civilizacije znamo jako malo, pisma nemamo i ponovno se civilizacija počinje, ponovno rađa tek oko 700. godine prije Krista i tek tada nalazimo i začetke pismenosti. Neki će reći da je grčki alfabet nastao oko 730. godine. Ne možemo točno reći koja godina, prije Krista, mi smo cijelo vrijeme u razdoblju prije Krista, koja godina, ali to su arheološki konteksti u kome se javljaju prvi i najraniji natpisi, koji su veoma kratki, Uglavnom se radi o posvetnim natpisima. Među najstarijima koje imamo je takozvani Nestorov pehar s otoka Ishije, lokalitet Epitekusa to je otok preko puta Napolja, koji kaže ja sam Nestorov pehar, iz mene se lijepo pije. Znači to su kratki posvetni natpisi. I to su početci alfabeta.